ताज़ी शायर लाइ इहे बि चार हिन चइनि ॻाल्हियुनि खे ॿुधाइणो आहे बयानु करिणो आहे इहो ख़िलाफ़त जो लुप लॻा हुआ जेका अलाह ताला इन जा ख़लीफ़ कई आहे इहा न ॿुधाए न सौ ॾह खां वठी सौ ॿाहठि ताईं तहज़ीब अख़लाक ऐं तहज़ीब अख़लाक इहा अहिड़ी लाज़मी शइ आहे जो ॿुधाइणु फ़र्ज़ु आहे जेके न ॿुधाईंदो त हुनजी भुलकार अलाह ताला

सौ ताईं तहज़ीब अख़लाक ख़तम थी हाणे तहज़ीब अख़लाक खां पोइ ॾिजमा त हूला फिनकुरा माण्हू जहिड़ो महज़ब थी विया ऐं में अख़लाक थी विया सुठा अख़लाक छा अखलाताईंदा आहिनि उन्हनि जा शर्ति सिरफ़ा इन तहज़ीब अख़लाक में चारि शयूं माण्हू आसमान खां आयो आहे

तहारत अची वई समाज जे लाइ हाणे जेका विझंदा रंग ॾींदसि थी अलाह में फरमाए थोबात वारा बि केरु मुबारक ॾिए इसबा छा आहे इस्बात आहे

को हिकिड़ो फुल्क बि हिननि कोन्हे कोन सहार बि हिननि में न हिननि न हिननि में समाज समाज मां हीअ माण्हू चइबो आहे जेके अहिड़ा मुछड़ा कम कनि मुछड़नि कमनि जी सरपंच क़रान जी आयत नाज़मती ॾेई बि हिननि जी शाइर लाइ जी का इज़त हिननि में कान्हे नबी जी का हरमत हिननि में कान्हे त पोइ अदालत जी कुर्सीअ ते हिते रहिया पिया अदालत जी कुर्सी हिकिड़ी पाक कुर्सी आहे पाक हिकिड़ो ज़र्फ़ आहे

अलाह ताला सूर इलाह मिला हुआ आहे रब तव्हांजो रब हिकिड़ो आहे ला इलाह इलाह हू इबादत जे लाइ कोन्हे और रहमान रहीम इहो रहमान रहीम इहो तजली आज़म जेका हरी रसुल कुदरत ते पइजी पवे हर रहमान अलल अर्शिस तमाम हर रहमान अलल अर्शिस तमाम रहमान अर्श ते इस्तवा कयो आहे इहो जेको हर रहमान रहीम आहे इहो आहे हरी रसुल कुदरत जे मथां जेके अनवार था जेके अनवास उन्हनि जे मथां था पवनि पिया इहो आहे उहो रहमान रहीम रहमान अलॻि अर्शिस तमाम जो अर्श जेको आहे हर शख़्स पर जेको कल्प आहे जंहिंजे मथां अलाह तबार कला जा तज था पवनि या इंसानियत जे लाइ आहिनि तंहिं करे इलाह हिकिड़ो आहे इलाह वाइदो आहे उन खां सवाइ का ताक़त कान्हे हुनजा तजलियात हमेशह हज़ीर जे मथां पवनि था जेके इंसान ज़ात जे मथां हमेशह रहनि था हिन खे ख़र्च

अलाह ताला जेका तस्वीर हवाऊं थोरो सखन कुदरती आहे उहो आत्मा ककर आहे मुज़ंदल माना लुकायल मुहैया अमिर लाइ अलाह जे अमर सां तयारु कयल आहे मुसफ़र पंहिंजो इस्तेमालु कयल आत्मा ज़मीन जी मिल जी आहे रब त रब जी कुदरत सां रखियो आहे अलाह पर मत जी सिफ़ाया दलाल जी कुदरत जा जॾहिं इहे दलाल कुदरत जा आहिनि त इन कुदरत वारे साहिब जे

पहिरीं कयो जंहिंजो मर्कज़ी नुक़्तो ज़हनी नुक़्तो सिर्फ़ हिकिड़ो आहे इहा कमु लाज़मी कामयाबी जा दुनिया जे अंदरि कई कुवत कई हस्ती कई शक्ती ते नज़र नथी करे पागल माण्हू इहे जेके ज़िद था कनि अलॻि अलॻि वरो तव्हांजे मुआशरे जा न आहिनि जेके ख़ुदा सां चई त वणे तव्हांजे मुआशरे जा न आहिनि कॾहिं पथर जे आॾो कॾहिं झंडे जे आॾो कॾहिं ताबूत जे आॾो कॾहिं सिज जे आॾो कॾहिं जब जे आॾो कॾहिं पिपर जे आॾो कॾहिं बाहि जे आॾो कॾहिं गेहूं जे आॾो सिज कनि कॾहिं पथर खां ॾिजनि कॾहिं हज़र खां ॾिजनि नथा बदिलजनि त हुननि खे अहिड़े हथ में रखी छॾियो ذرت उहे तमामु کی قریب हुजे जंहिं جے खे महसूसु करे کر पाए ہو جائے پھر پوری چوڑا پر ونجن پنن پر ونجن تے تازہ لوہرہ تے بلکاں تے

ان جي ته مطلب معاف ڪل معاف معاف ڪار اڄ توں مي جي قوت آڻي آ سخر مان

पर जंहिं ज़माने में क़रान थींदो अथव तंहिं ज़माने में अरब जे अंदरि बुत बुत पथर हूंदा हुआ तंहिं करे हिते आम तरह तस्वीर वारा मिल जी माना सनम कई आहे बुध कई आहे नित कुली आहे सनम जुज़ी आहे इंसान खे माना ज़ैद करणु आहे भला रुगो ज़ैद इंसान आहे पकड़ खां ॾिसो इंसान जी माना करे त ग़लति आहे तंहिं करे निध जी माना पथर बुत अमेरिका रूस इंग्लैंड जी माना जेकर इहा माना ग़लति आहे

वियो आहे पंहिंजे कुलीअ जी जांच रखंदो आहे ॾींदा अंदाज़ केतिरा माण्हू जेके वठनि था ख़ुदा खां सवाइ ॾींदो करे भले न पुॼाए हुते न साराह जीअं पूरो माण्हू मोहबत रखंदा अथव भलो बि न आम न शब्द हा मोम न जेके आहिनि अलाह सां भलो जे रंग जी नज़र मूं ज़ाल में जेकॾहिं ॾिसंदा आहियूं अज़ाब अज़ाब अचे पोइ उन वक़्त में जेकर रब की ताकत को दिया सोज जो नतीजो ख़तम थींदो सभु

उन्हनि जी कुझु हालत अलाह ताला ॿुधाए कुझु बुरी हालत नतीजो उन्हनि जो ॿुधाए हींअर बि बसि हालत बुरी जेका आहे हिननि जी ऐं फेल ॿुधाए जेके मुतब आहिनि ताबेदारी जेके रंग जा रही शयूं जेके क़ाइद आहिनि

जो असांखे गुमराह थियूं असांजे रस्ते ते ॾियो पर ख़बर मिलूं त मां ख़बर उहो मिलां हिन रंग रुआ सां हिन पंहिंजे लीडरनि खां पंहिंजे अॻवाननि खां अमेरिका खां चीन खां रूस खां हिन सभु जॻह ते बेज़ार थी भॼो आहे अलॻि अलॻि फरमाईंदा जुड़ी हिमल आहे हा मालूम हथ आहे ख़ुदा सम्झ अमलनि ते हुननि खे हथ हिते अलाह तबार मुताला जी जेका हिकिड़ा ई ऐं इज़्तिमाही त हुई ॿूला हुनजो बयानु कयो हुनजे इज़्तिमाही ॿूला में जेके माण्हू विच में रोड़ो अचे था अटकाइनि हुननि जो अलाह ताला बयानु फरमायो हुनजो नतीजो ॿुधायो हुननि जी पेशेमानी ॾेखारी ख़्यालु कजो इज़्तिमाही ॿूला वारा माण्हू इन पेशेमानी खां पाक जेके साफ़ थींदा बचंदा वरी मोटी अलाह ताला सोचे हिन खाधे पीते जे मसइले ते तव्हांजी इज़्तिमाही ॿूला में असल शइ कहिड़ी आहे They Much saddle motto some do Npahara sin dignan Look, dunnya tailored month study, yes,ありến got myado бiy eso, cal sore reas not of esse Gen Form. without me, I wear disayun. Because I iwa or everything that I am going to be sayingiras captured, becathara tin, Iqtara qui even amlacation, Telaccar is कहिड़ी तरह खाए छा खाए छा न खाए نہیں قانون علوم میں معاف لو اللہ حلال ہے ہاں بھلا دے صحیح ہوا جو حلال اصل حلال دے تھے شرط صحیح شرط دیں دین شرط دے طرح اسلام کے سلام کے بعد پروگرام اسلام کے بعد صحیح ہوتا ہے شیطان مانو دے راستے مانو شیطان دے راستے دی पंहिंजे हिन हलाल तरीक़े खे नुक़सान थो अचे सू मासे माना बिछड़ा कम हा बाक़ी जेके माण्हू पाण खे मोतम था सम्झनि ईअं न कनि न सम्झनि मोतबरो हिननि जा पाण या पादा हिन शेतान जा दावेदार आहे तंहिं करे हुननि जे तरीक़े ते हलो छा ईअं कुलु में मां फिलर खाओ जेकी शयूं ज़मीन में आहिनि साईं खां खाओ हलाल सभु शयूं खाइण जूं कोन्हनि غلط دته خدا ته شیطان شیطان د کده دل انو له پوتو جن تفصیل نه سود جو فل نه ورجو अला कबा जे कानून में तव्हां पंहिंजूं ग़लतियूं करे जुदा मोड़ ॾेई हथा ठाहियो रब ताला जी ताक़त में शरीफ़ बणायो

अख़लाक जे मक़दार ते ग़ालिब थी वई आहे इर्तफ़ाक़ी जेके तदाबीर आहिनि उन्हनि जा हुन इर्तफ़ाक़ी तदाबीर में बिल्कुलु फेल पियल आहिनि तॾहिं त हराम ते माण्हू वञी पहुता आहिनि शइ खे जॾहिं ड्रव कराए सघिजे ड्रव थींदो आहे तकवा ऐं तहार सां रवाजी शइ थी पई आहे ऐं ॾाढी खां वठी खाई था अचनि पोइ रब तबाद ॿुधायो उन्हनि जो विश्वास ॿुधायो इन जी तबलीफ़ तव्हांखे हिन तरह हिन ॿुधायो तव्हांखे हिन तरह वरी मतिलबु ॿकल हरार जे मसइले में टक मथे तरबियत में टक वरी अकल हरार में टक वरी मसाला हलार जो मसालो खाइण जो ॾेई वरी हराम थो करे पियो इहे टुकड़ा टुकड़ा अलाह तरह ॿुधाइजो ديغه اجتماعي مثال आहे ان اجتماعي مثالا सां कहिड़ा कहिड़ा शख़्स अची جو تفصيل ॿियो مثلا جيڪو سفر قافلن جي مثال آهي ته کما سريل ني هن ڪو جو ماءي اجتماعي مڙو آهي جيڪو پڪو ڪري ڪو شصيت کي جو امن ٻڌي مگر آواز جيڪڏهن جيڙو آهڻور آواز اوامن مسافر خاطر مسافر جو تون جي لڪه هجي دوه هنيءه پاسه ٿين ٿو وا ماء گيه اوا ني ان سان ان سان جي ڪتاب ڪندو تابي ڏي تو ڪي ڪالو نون سمجهندو نيڪره ني مانو

अहिड़ी तरह असांखे रूहानी तरह सां पंहिंजे रब सां तालुक क़ाइमु करणु आहे इबादत जो मसइलो उन में जेकर आराम माण्हू खाईंदो त आराम सां इबादत कंदो अलॻि अलॻि चंद शयूं जेके हराम जा मर्कज़ आहे पोइ ॿियूं शयूं उन्हनि सां लाइक़ु भरे हुजनि केर उहे रब कराए हिन मां हराम अलाए सिंधी वमा वेल बि ग़ैर लाइ अलाह जे ने खां जंहिंमें माण्हू हुनजो तलबदार बि न हुजे ऐं न की वरी बि करे

लेकिन इतराब जे हुकुम आहे हुन ख़तम थी वियो इहो जवाबु हिकिड़ो आहे ॿियो उन्हनि खे बाक़ी जवाबु ॾियो हीअ आहे त इहा के जेका मरी वई हुई असांजे इश्तिहार सां हुन जो अलाज नालो कोन कयो आहे अलाज कमु थिए तॾहिं हुकुम आहे तव्हां हिन छा मां छा वञनि हिन हथी वञा रुपया

लाता जेका माना जो कोन्हे थी वियो

छाकाणि मालूम थियो तिजारत जंहिंजे जिस्म में रहिजी वेंदो आहे ज़ब जे ज़रिए उहा निकिरी वेंदी मो में जा रस न निकिरंदी आहे तंहिं करे बि आराम आहे गोया महिते जी इलत में अलाह ताला ॿुधाए छॾी आहे दम पोयूं आहे ईअं सम्झ में अथफ़ मुतसिर जो इन ॻाल्हि ते ॿुधाए थो त महिते जे हुर्म जो सबबु हिकु त अलाह ताला ईंदो पाण हाके वारे चए थो आराम अथव पर दम पोयो आहे जेको रस सीरे निकिरंदो आहे उहो आहे ऐं उहो कबो आहे थो निकिरी वेंदो अलाह जो नालो हुनजो पियो थी वियो खून जेको ख़राब थींदो शैतान जेको हूंदो आहे अलाह जे नाले सां अलाह जो नालो वठिबो आहे हदायत अलाह नालो ज़रूरु खाधे पीते में मक़ुला मज़बूहात में अलाह नालो थी सघे ऐं उहा नेमत इख़्तियारी आहे जॾहिं माण्हू कोहे थो इख़्तियार करे न कोहे पर जेतिरा रखो अलाह ताला छॾाए उहे शइ खां असांखे बचायो ॿियो हुन में रक्त जेको फासिद खून हो उहो बि निकिरी वियो उन खां बि असांखे आज़ादु कयो अहिड़ो तनकियो जेको अचे थो अलाह जे नाले सां जंहिंखां मैदो महरूम हो उहो बि अची वियो तंहिं करे ज़बर करणी आहे ज़रूरी तव्हां हासिल कयो जा तरीक़नि सां जेके मुस्लमान जाज़ तरीक़ा कंदा आहिनि پنجاب ۾ جو مطلب اهو ٿيندو آهي ته اهو جوش تري پسند آهي ان جو مطلب آهي الله تبارڪ و تعالٰ جو نالو انه جي هاتا حرام قسم جو هڪڙو حرام متاثر تي جو حرام غير متاثر ڏيکو

تھبلیو खे कॾहिं बि न اللہ रब ताला حیوانو हैवान अहिड़ा बि कया आहिनि जेके इंसाननि में ज़ाहिर थियल इंसानियत में رائتا اللہ تعالی نے شرط دواز اللہ سبحانہ و تعالی نے شرط دواز اللہ سبحانہ و تعالی نے شرط دواز

उहो ॾिसनि था त हिननि जो मज़हब रुही मज़बूत आहे यूरोप खे वठी फ़ैसिलो फैशन थियल आहे ऐं रूह खे हराम ख़राबु कबो आहे तंहिं करे हुननि सिंधीर खे घणो इस्तेमालु कयो आहे हर शइ में सिंधीर बुरुशनि में सिंधी कपिड़नि में सिंध जी गर्दीअ में दवाउनि में सिजीरजी ऐं अहिड़ी तरह सां जेके इंज़ाइम आहिनि करण जी जेके शयूं आहिनि उन्हनि में सभिनी में इल्ज़ाइम सिंधी मादो आहे हिकिड़ो जेको हुनजे पेट में शीरदान थींदो आहे हुन में इंज़ाइम पैदा थींदो आहे जेको जोर

जेके बि शयूं अचनि थियूं चर्बीअ जहिड़ियूं हिंदुस्तान खे इन ॻाल्हि में जपु ॾिजे हुननि खे ख़बर पई त असां वटि जेको जहाज़ भरिजी आयो आहे चरबी बि आहे जहाज़ मोटायो किरायो भरे ॾियो जो त असां वटि तंहिं करे असांजी चरबीअ में जेका साबुण रखंदा आहिनि उहे मुंहिंजी आहे

या جي خدمت ۾ سيوا آهي پنهنجي ڪم کي ڏيڻ. هي يا سيءَ ونه ڪو ڪري پائين. ما ۽ نردي جي غير لائ جو آواز جني وڃي ڏنو وڃي ان سان غير لائ جي لاش. يان

तंहिं करे अहिड़ा इसरा जी यादि तस्वीर जी थींदी आहे इन लिहाज़ खां तव्हां शाह करे जी तस्वीर आहे तंहिं करे मोत पर हुनखे माण्हू चवे हिन मसइले में कुझु न लिखियो आहे हाणे साईं जेका तस्वीर में ॻाल्हि ईंदी आहे अलाह ताला मथां थो फरमाए त तव्हां सुनू बि न सही बात हलाल सही खाओ इहो आहे मां उहे लाजी माना था कनि आम तरह सां उहे लजी जेका शइ पुठो वञी उनखे माना उन शइ खे बस मान में वरायो पर मां न थी आहे आवाज़ करदन बचा दो वक्त दाई कर इन से बा आ आवाज़ करदन दो वक्त रोए तो इलाज इन से बा इस तरह लम के जमा है अरे ना अल्लाह के बाय बाहर के रास्ते दाग के बा कोई नदी मना आवा जिलो को मना दिया इस तरह ही मना दिया कोई नदी किथे दुकान आ गया मुरा मुतरा

आवाज़ ॾिनो वञे उन शइ खे ग़ैर लाहे लाह न सम्झ मां ग़ैर लाहे जॾहिं आवाज़ ॾियणु माना तकरुब ऐं तसदुक ख़ातिर एतिराम ऐं इज़त ख़ातिर कंहिं शइ जे नाले ते कंहिं शइ जे मथां तव्हां जो नालो न ग़ैर जो नालो न बीज कजे बसि जानवर ते माण्हू रखे मज़बूहात में आयो या मज़बूलात कबी हुजे कपिड़ो हुजे इहे सभु शयूं जानवर दां मेवो कपिड़ो इहे सभु शयूं हिनखे हराम वियो आहे खाइण जी ॻाल्हि कान्हे कमु अहिड़े तरह सां अलाह जे नाले खां सवाइ कंहिंजी अहिड़ी शइ जो नालो रखियो वञे त पोइ उहा अहिड़ी पचाए अहिड़ी मकान हुजे त उहो बि ॾिनो आहे

मानी कुटी भरियल हराम आहे लटो कपिड़ो अलाह जे नाले खां

ज़बह जो कमु हलाल करणु नाहे ज़बह जो कमु पाक करणु आहे हलाल करणु आहे जीअं पाणी कंहिं पवित शइ खे पाक कंदो आहे अहिड़ी तरह ज़बह मज़बूह जानवर खे पाक थी रखंदो आहे जीअं नज़ासत खे पाणी ॿाहिरि कढे कपिड़े खे पाक कंदो आहे हलाल करणु हिनजो कमु आहे चोरी करे पलीत कपिड़े खे माण्हू पाक करे ज़म जे पाणी सां धोए त बि हलाल कमु पाक अहिड़ी तरह सबर करण सां अलाह जे नाले सां उहो जानवर पाक त थी पवंदो पर हालात कीअं थियो त थियल आहे हिन जो मिसाल अहिड़ो थी पियो अचे कुतो हुजे किलो हुजे गॾाल हुजे या अलाह जे नाले खां सवाइ बकरी जो नालो वरिते थिए फलाणे तीर जो आहे फलाणे बुज़ुर्ग जा ई थी हराम थी पियो त हाणे जेके अलाह जे नाले सां कुहण इहो ईअं आहे जे चोरीअ जे शइ खे हराम जे शइ खे पाक पाणीअ सां धोअण पाक त थी पवंदो हो हलाल थी हाणे हराम मरी पिया त हराम ख़बीस हुयो हाणे हराम पर तई थी हराम पर तई बि हुनमें थी खाइण जे लाइ अलाह ताला फरमाए थो हलाल तई पा हलाल बि खाओ पर तई बि थी ॿ शक कोन हुनमें तई बा

हलाल कई हराम कबीस हलाल कबीस हराम कई असांखे खाइणो असांखे हे शयूं न आहे खाइणु हराम कबीस बि न आहे खाइणु हराम कई बि न आहे खाइणु हलाल कबीस बि न आहे खाइणु पर हराम कई हलाल कई कॾहिं ॾींदो जॾहिं अलाह जे नाले सां पंहिंजी अलाह करे माण्हू ادي دت الله علی دال ستا او خاطر طرف دي دزو اساس تاسو بیرغه او اترو اتر جانو زه کومه وای زه سوک توته پنه پیتن ته نه با سوک ان پرته کري خدای روکني پته حالات هاي هر تري ينه دغه صداي هر تر سوک ورته نه کوم نه دته ست توريو هر دې ور دې ته سم ما هي دې ور نه پته سوک پردي دي اني

انند سلام کي ڪري ان پتو نٿي 1000000000 انه جو سلام ڪرڻي آهي ابوذر ۾ نالي تي هو قرار تصريح ٿو ٿولا ته ي سال پا منو گنهو ۽ ان مون جي نالو وٺي ان کي مقرر ڪري ڇڏيو ماوي نبي رسول الله جي قانون سان ڏاڍي ڏيو آرام ٿي ٿو هاڻي نيت لاءِ ترتيب ٿي آ ته پوجا ڪرڻ جي دوران رڪوير ٿو ته شراب جي لاءِ خدا واسطي جا ڪم به منجر آهي هي دور قومي جو نٿي ٿي قرار دي न त कमरा वठी ॾेई छॾे न जेकॾहिं तोखे रोड कराइणो आहे त ॿियो कसाई खां रोड वठी अचे छा साहिब लिखे थो हुनखे चइजे त कसाब ते बि कराए कसाब खां वठी अचे भली हुन सां तयारु करे छो त उहो पुटु हुननि जी पंहिंजी मर्ज़ी कया वापारु तयारु थी कनि इहो वग़ैरह ॿार जेको बेख़्तियार थी वञे नाफ़रमानी कान्हे हद खां ज़्यादा न आहे वधीक खाए फला इस्म tabanisi ul-kana kung guna una kun Iân alla ta Habul Rzeeem, Allah Direi Hara Ghandibell wa what I move. Kil�� la Ilsnihar他们 IS pred해 karsi mukaanisi, Allah veux orders ir hakimati khuraстьi Su possibly ke Mazaivari ke killingi ka именно hi kata lai ni. InsoESE ke Solarri 50までke kare Thiswhich Kitali teiu مسئول انسان آهي مسئلو تمام عظيم پنهنجي ۾۾ شخصي جوابداري اهو جي آڏو واجبات ادا ڪرڻ ۾ جواب हाणे इहो इन पंहिंजी ज़िंदगी बचाइण में जवाबदार तमामु ज़रूरी ऐं जेको शिल्प करे उहो इन हिसाब में निकिरे माण्हू इन हिसाब में आहे छो त फिक्री तकाता जे ख़िलाफ़ थो ॻाल्हाए हुन नित जेके ठाहिया आहिनि सो पंहिंजे तफ़क्कुर में बणाया आहिनि उन्हनि जे लाइ को मौक़ो कोन्हे हिते त हीअ बात उहे जिन मुताबिक़ अलाह ताला हिदत जो हुकुम कयो आहे जॾहिं हराम उहे हराम कोन्हनि

भला कमाया يا قبول نصیب تو انل نار جيڪو وٺن تا ايوز کھائن تا پنهي پيٽ ۾ باهين کي ولا يقلبهم الله لاغون अलाह غلائندو چون سان ساندي به حاصل کي سان پران جي بجا ساسد ڪري چڙيو جامد دين الله تران سان غلائندو ولا زقي نتي انن تفاكندو ولا عذاب عليم عذاب درايا اگر اسو ا ا ا ا ا अज़ाब ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا हिदायत खे हुननि विकिणी ऐं गुमराही ख़रीद कई अज़ाब खे छॾे मरकज़ खे छॾे عذاب वरितऊं अलाह तो फरमाए त अॼु वञे थो रधे तमामु अस्पर मिलंदो आहे बाहि जनम ते हिन खे कंहिं सबुरु करायो आहे कंहिं हिन खे किनारे किफ़ायत ॾियारी आहे ज़ाल खे बेहंदा अलाह रब जी तरफ़ सां अलाह फरमाए त ज़ाल खे बेहंदा अलाह नज़र किताब में अलाह हक़ जो किताब नाज़ कयो त हिननि कयो इख़्तिलाफ़ तंहिं करे इहा बराज नंढी पई आहे इन लॻी नकल हू किताब जेकी शिका पई तमामु दूर दर्जे जे ज़िद में पियल आहिनि जो हिननि खे मोटी मुश्किल आहे अहिड़ी فاضل अहिड़ी سمائی हूंदी त पोइ अॻिते इहा कमु कंदी अॻिते رودی والملائكة درحان والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة المنصون بعهدهم إذا عاهدوا

ॿ सौ ॿावंजाह पियो दिलि इहो जामियो आहे ख़ैर जूं माना पूरो थियो जेतिरियूं बि ख़ैर जूं माना हूंदा आहिनि ख़ैर जी माना तकलीफ़ूं जामियुनि कुल महान ठाहे अंत वल हुजो हुकुम खे बलर मशरूक

وڏا ٿين اندر منهان منھاب نه بلاش ان دي منهيت اصل مطلب ہے مال اپنا صاحب المال کی محبت ہوگی خودی جزمی رونی مالا دے برائے دے اللہ خودی یا رونی المال مال اپنا صاحب المال کی اور میں سبی ہی نوسا کر کہ وہ آئے ہم جو ضعیف زندگی دے رہا میں یا زمین جو رستے میں زمین جو رستے میں ابن سبی ہی نوسا

दुशन खां मुक़ाबिले वक़्त

माण्हू हुजनि जेके हर भरत जे लाइ मुख़्तसर इंतज़ाम रखनि ऐं सामान हुजे कुरान पाक हर क़ौम जे वाकियात खे ऐं हुन हलाकत खे ऐं हुनजे असबाब खे बयानु कयो आहे کے बिना میں जे

इंताई आरामीअ खां बचाइण जे लाइ हिकिड़ो दरमानो मुआशरो मुआशरो रखे थो जंहिंमें ग़रीब ग़रीब न रहे

पंहिंजे वाइदनि खे पूरे करे न वठि आया मुसलमान में सोरहं सत्रहं रहिया जो نا ذا لا فرمان ۽ فرمان واري اندر ڪجهه وڌيڪ ڏنکڻ آھي پر وندو جو جاہ چتر مسجد حرام ۽ اسماڪون جو پرندو جو جو پرانا پنهن طرف ونايو پنهن حڪم آيو هو ته الله تعالى جو آفا وندو جو جاہ چتر مسجد حرام ۽ مسلمانن سڀ کي چئي ڏنو ته نا فرمانن کي به ذم مقدسن ۾ نه ٿين وڃن ها اھي يوزندو اھو به نا ऐं उहा उन्हनि जी निमाज़ बैतुल मुक़दस ॾे बि सारी वक़्तु थींदी त बैतुल मुक़दस जी बस आहे तंहिं करे यहूदिन ऐं जो क़िबलो फिरी वियो बैतुल हराम ॾे त अक्सर ऐं नसारा

जॾहिं जो माण्हू पंहिंजे दुरुस्ती ते विया आहे ऐं पोइ हीअ जंहिंखे जा कम थो करे त उहे उहे इंसान खे कामयाबी जा सबबु आहिनि एतिफ़ा जी सिहत हुजे ऐं आवाम सां मददगारी जी मुआरे जो हुजे ऐं नफ़्स जी तहज़ीब हुजे पोइ जॾहिं इहे शयूं टे हुन वटि अचनि थियूं त पोइ हुनजे लाइ भलाई आहे माना हर हिकु इंसान पंहिंजे ख़ालक जे वाजबात खे पूरो करे पंहिंजे नफ़्स जे वाजबात खे पूरो करे